Morgen, ons het een eh, bykie uitgedin, so na die zondagochtend toe. Nou weet ek nie of die ouwens, uh, eh, of die ouwens nou besluit het, die quota is vol nie, wat dit wat voor hulle betaal het, het hulle nou klaar gebruik nie, so hulle, hulle kan nou maar gaan nie. Uh, vir die ouwens wat hier is, moet ek nou die vraag vraag, want ek het julle ons beloof, um, as julle voel, die manne van julle wat voel, ons het julle tyd gemors, um, is daar van julle, dat ek net julle geld gauw goed teruggee. Sê vir my, is daar iemand van julle wat reken julle het meer gekry, as waarvoor julle gebaken het? Luister, daar is een boks daar achter, julle kan die extra geld somme daar aan gooi. <laughs> daar is hy. <laughs> daar is hy, manne, ons is aan die einde van een van een kostbare naweek, en dit was een sien om saam met julle te wees, ek vertrouw rechtig dat, dat jy met, met een nieuwe inzicht, met een nieuwe bril, huis toe gaan. Ek het een paar dinge wat ek vanmorgen graag met julle wil deel, uh, die tyd is min daarvoor, so, so laat my toe, ek het nou een paar, een paar notas gemaakt, want ek kan nie vanmorgen bekostig om op een rabbit trail te gaan nie, ek moet, ons moet sê wat ons wil sê, Maar kom ons word stil vir die oomlik. Vader, as ons as een klomp manne vir u buig vanmorgen, dan kom ons om, om te sê wat ons eindelijk nie kan sê nie, om aan u die eer en die lof van ons harte te bring wat, wat groter is as wat ons woorde, waartoe ons in staat is. As ons dit begin bedink, as ons by die plek kom waar die geest dit recht krijg, om in ons harte te openbaar hoe groot die liefde vir ons was en is. Wat die prijs is wat die vir elkeen van ons kon betaal het. Hoe lief die ons gehad het tot die einde toe. Dat die vir ons kom sterven toe ons nog sondags was. Heere, dat die ten spuite van, van ons onkunde, ten spuite van ons hardkoppigheid, ten spuite van ons onwilligheid, ons ongehoorzaamheid, ten spuite van al die teenstand wat ons gebied het vanwe die misleiding waarin ons geleef het, dat jy nie opgehou het nie, dat jy met langmoedigheid en liefde weer en weer en weer gekom het, en dat ons by een plek kon kom soos hierdie naweek, om te hoor, Heere, dat jy net goed vir ons bedoel, dat jy ons lief het, en dat jy liefde vir ons genoeg is, dat jy ons geheilig het, en dat u bly by wat u gedoen het, dat u die offer van u seun aanvaar het as 'n een eens en vir altyd offer. En dat niks wat ons gedoen het of kan doen u siening oor ons kan verander nie. Daarom kom ons voor en ons buig voor u vanmôre, sê dankie Here. Dankie met ons lewens, dankie dat ons u seuns kan wees. Dankie dat ons almal boetas kan wees van een Pa en dat ons rechtig kan spog met die pa, omdat die vir ons wonderlik is, en dat ons die verklaring kan maak vanmorgen, sê Heere, ons het die lief, jy het ons wel eerste lief gehad, maar jy het ons harte gewend, en ons kan vanmorgen verklaar, dat ons die lief het, en ons eer die vanmorgen, as die seens, dankie vir die voorrecht, om as broers, as seens, saam te kan wees, om u te eer, om by u voete te sit, om dier u geleerd te word. Ons eer u daarvoor. Ek sien elkeen van hierdie manne op ons pad van hier af, Vader. Sien ons oor en ons oor, om te sien en te hoor. Sien soos u sien en te hoor wat u sê. Dankie ook vir hierdie ochend en hierdie woord vanmorgen, in Jezus' naam. Amen. Manne, goed, kom ons maak die dinge by mekaar. Ons het Ek dink een paar belangrike komponente van wat ons moet raakvat is, ons het gesien hoe dat God een verskil maak tussen ons stand en ons wandel. En as ons hierdie begrip, as ons hierdie begrip raakgevat kry, dan kan ons volgens ons stand begin lewe. Want dan gaan ons wandel, dit wat ons in ons wandel sien, die onvolmaaktheid van ons wandel, gaan nie langer ons stand beïnvloed nie. Gaan nie langer uh, ons terugtrek in minderwaardigheid in nie. Dis die enigste manier hoe ek en jy kan leef in die waarde wat God aan ons toegeken het. Ek wil het vergelijk met die kar en die perd. Jy sien die perd trek die kar, die kar stoot nie die perd nie. Die perd is voor, en as die perd beweeg, dan volg die kar, die kar spoor altyd, in die perdse se spoor wil ek amper sê en wie ek is wie ek is op grond van die offer wat Jesus vir my gebring het dis die perd en wat ek doen is die kar so as ek verstaan wie ek is sal die kar volg jy sien in, met ons godsdienst denken het ons hierding precies omgedraai en ons het gesê wat jy doen bepaal wie jy is En daarom het ons probeer dier ons eie pogings die doen van die wet, die nakom van soveel reels, uh, reels wat nie eers in die skrif staan nie, wat ons sommer net bijgevoeg het, het ons soveel reels kom probeer nakom en daarmee vir ons een waarde probeer kry. Daarom in ons godsdienstmodel het ons verval in titels. Verstaan jy, waarom gee ons vir mense titels? Ons het vir mense titels gegee, omdat dit is ons waardestelsel. As een man een titel het, dan is hy iets besonders. So ons het ouwens titels gegeen. En iemand wat een titel het, is gesien as een trappie hoor. Maar jy weet, Jezus kom en hy sê vir sy disciples, hy sê, jylle noem my Heere en Meester, en jylle is reg, ek is dit. Maar ek noem jylle nie dit nie, my onderdane nie, my dienstknecht nie. Hy sê, ek noem jylle my vriende. Hy sê, want een dienstknecht weet nie wat sy Heer doen nie. Een dienstknecht voer net opdrachte uit. Hy sê, maar ek het julle alles vertel wat ek doen. God sê, ek wil my raadsplan in julle bekend maak. Ek wil jou bekend maak groot en ondeergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Hy sê, ek wil nie dat jy onverstandig moet wees nie, maar dat jy verstaan wat die wil van God is. Hy sê, die Heere God doen niks, ten sy sy raadsbesluit aan sy knechte die profete bekend maak nie. So dit is duidelik dat God ons as sy vriende beskou, en hy wil sy hart aan ons openbaar. Jy sien, godsdienst het het vir ons omgedraai, godsdienst het gesê, nee man, ons kan Godse ween nie verstaan nie. God sê, ek wil jy sê, jy moet dit verstaan. God sê, ek jou dan gemaakt vir verhouding. Wat is die essentie van verhouding? Die essentiele bouwsteen van verhouding is communicatie. Communicatie is die uitdrukking van verhouding. Communicatie tussen jou en jou vrou is die uitdrukking van die verhouding tussen julle. Woorde die woorde wat jy gebruik is die brandstof van daar die verhouding. Dink mooi daar oor manne. Godse woorde aan jou is die brandstof van jylle verhouding. As jy Godse woord, as jy die stroom van Godse woord in jou leven afsnui, dan gaan staan die kaar. Dis net hoe dit werk. So, het is so kritisch belangrijk dat ons nou besef, en dit is waar ons hier so staan as boetas. Niemand het een titel nie. As Paulus sê, hy het gegees sommige as apostels en profete en evangelistes en herders en leraars, is hierdie nie titels nie. Dis postbeskrywings, job descriptions. Paulus sê nooit, ek is die apostel Paulus nie. Hy sê, ek is Paulus. Ek is een apostel, my werk is om een apostel te wees. Hy is nie die apostel Paulus nie. Jy sien, ons het het omgedraai, ons het ons titels gegee, want jy sien, dan is daar een hierarchie van waarde, want wat ek doen, het bepaal wie ek is, hoor jy, nee, nee, wie ek is, bepaal wat ek doen, as jy dit snap, my boete, as jy kan, as jy kan snap, dat God om sy seensonde gemaakt het, so dat jy reg voor God kan wees, so dat jy in Godse standaard kan voldoen, in Godse eie oe, so dat jy onskillig voor God kan staan, en jy kan dit aanvaar, maar jy sien, ek en jy, dis die groot ding, God het ons gesnoeker, daar is nie een van ons wat daarvoor kan werkie, Daar is nie een van ons wat met ons dade en ons optrede die graad kan maak nie, die standaard kan haal nie, so ons is gesnoeker. <laughs> En daarom, elkeen van ons wat het aanneem in geloof, staan gelijk. Staan gelijk voor God, geen titels nie. So, kom weg van die titels af. Die ouwe sê altyd vir my, in my persoonlijke situasie, sê vir my dokter, en sê ek, luister, my dokter beskryf die werk wat ek doen. My naam is Jan. Verstaan jy? Maar ons het so achter titels weggekryp. Maar dit is niks anders as een werksbeskrywing nie. Dit is maar net sê, dit is die type werk wat jy doen. En daarom is, sien dit so, en laat ons dit onder mekaar sien, en laat ons wegkom van die minderwaardigheid, waarmee ons sê, o, maar daai ouwe so, en daai ouwe so, nee, God sê, ek het vir jou die prijs betaal. As jy jou eie waarde wil bepaal voor God vanmorgen, bedink dit, wat is die prijs wat God vir jou betaal het? die prijs van sy sien, dis jou waarde, en dis my waarde ook. So, onthou hierdie begrip, dink altyd, ek wil jou huis toe stuur, met een concept in jou gedachte, wat ek wil vraag, dat jy dit weer en weer sal terugbring. Elke keer as jy die oomlik het om dit te bedink, vraag vir jouself die vraag af, dit wat ek doen, doen ek dit om iets te wees? Of doen ek dit omdat ek is? Vraag dit vir jou weer en weer af en bring jou terug na die waarheid. Wie ek is, bepaal wat ek doen. Waarom doen ek dit? Omdat ek is. As ek dit nie doen, omdat ek is nie, as ek het doen, omdat ek iets wil wees, dan het ek nie aanvaar wat Jezus van my gedoen het nie. Paulus skryf het van die Romeine, hy sê, hy sê, die gebed wat ek vir Israel het, is tot hulle redding. Hy sê, want, hy sê, hulle het een eiver vir God. En ons sien dit so, en ek en jy, baie van ons wat hier sit, ervaar die ding. My lewe lang het ek een eiver van God gehad, maar sonder kennis. Want hy sê, omdat hulle, hulle eie gerechtigheid probeer oprig, hulle probeer met hulle werke, met hulle, met hulle wandel, probeer hulle een stand kry. Hy sê, omdat hulle met hulle eie werke, hulle het hulle aan die gerechtigheid van God, Godse standaard, nie onderwerp nie. Want hulle probeer, hulle eie gerechtigheid met die wet oprig. Maar dan sê hy, hy sê, maar Christus, Jesus, is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elke wat glo. Met ander woorde, toe Jesus gekom het, het die poging van die mens gestaak. Dit is die einde van die wet tot gerechtigheid. Die wet as een toegang as een weg tot gerechtigheid, want het in elk geval nie gewerk nie. Hy sê, dit was die einde van die wet tot gerechtigheid, vir elkeen wat geloo. En nou, nou omdat ons glo, nou ontvang ons ook aan gerechtigheid, kan ons hierdie standaard wat God stel, kan ons net inleef, as ons dit ontvang die in geloof. En ek wil vir, vir die somme net hier, om jylle huis toe te stuur, met een begrip los. Geloof is so eenvoudig makkelijk. Geloof is eenvoudig, omdat ons weet God is liefde. Weet ons dat liefde kan net positief wees. En daarom weet ons, God het een plan of een droom. Hy sê in Jeremia 29 vers 11, hy sê, die gedagtes wat ek aan gaande jou koester is gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om aan jou een hoopvolle toekomst te gee, een hoopvolle toekomst. Hy sê, my plan vir jou is een hoopvolle toekomst, daar is niks negatiefs in nie. Jy sien, die vijand het ons kom mislui en sê, God het een sinistere plan ergens. God kan jou bykom, want jy sien, toe ons nie verstaan het dat Jezus die straf gedraad nie, en, en ons kyk na ons wandel, het ons dadelijk ons self strafbaar gemaakt, ons gesê, maar ek, as ek na my wandel kyk, is daar oortredings, en as daar oortredings en foute is, dan moet het gestraf word, en toe kom die vrees terug, hoor jy, en daarom het ons in vrees geleef, nou sien ons, dat die straf is gedraad, die oortreding en die ongerechtighede is, is verweider vir vers die ooste van die weste. God het met sonde weggedoen, en God kyk nie meer na ons wandel, hy, hy sien ons nie meer na die vlees nie, so hy, hy sien jylle die begrip. Daarom is vrees besweer, vrees uit die pad uit. Nou goed, so ons sien dus, dat Godse plan kan dus vir ons niks meer inhou wat negatief is nie. As ek die plan sien, as ek dit, en dit is wat jy die naweek gesien het, dit wat ons die naweek aan jou verkondig het, is Godse droom, God het jou lief, en God het een droom vir jou, en hy sê, kom wandel met my, dat jy al die beloftes, wat ek gemaakt het, wat in Christus ja en amen geworden het, dat hulle jou kan wees, dat hulle, jy hulle in besit kan neem. Maar onthou jy wat het Jereaan gesê van die smartkaart? Jy sien, dit is net soos een bedrag geld, wat in my rekening inbetaal is, en ek is voorzien van die kaart. Die kaart, is Godse gees. En God het gesê, ek het my gees, my trooster gestuur. Ek het jou toegang gegeen, door my gees het jy toegang tot het alles. En wat is die pinnommer? Waar krijg die pinnommer? Die pinnommer kom uit die intimiteit uit. Hy sê, ek sal die af wat oorwin, sê die uh, uh, skrif daar in openbaring, hy sê, sal ek een naam gee wat niemand sal ken nie, behalwe die een wat het ontvang. God gee vir my en jou in ons intimiteit met hom die pinnommer. En die pinnommer kan ons insleetel die oortuiging, die openbaring, wat ons in intimiteit met hom kry, word die pinnummer, wat ek hierdie kaart van Godse geef, letterlijk in die slotmachine in instoot, die slotmachine van Godse beloftes, en ek kan onttrek, hy sê, hoeveel beloftes daar ook al is, en om is hy ja en in om amen, nou sien ons Godse plan, sluit al die beloftes in, ek is ontwerp, volgens die beeld wat, wat eh, Rian vir ons gegeet, ek is ontwerp daarvoor, so as iemand dit vir my sê, as ek dit hoor, toe jy goeie nies gehoor het die naweek, het het automatische begeerte in jou gestimuleer het gesê, ja, ek wil dit hee. Ek gebruik altyd die voorbeeld, siekte, gezondheid, wie wil siek wees, wie wil gezond wees? Come on, wat is die kese? Huh? Dit is mos logisch, hoekom? Jy is ontwerp van gezondheid. Right, en as die begeerte groot genoeg is, sal dit my wil activeer om te sê, ja Heere, ek vat het, en die, en die activering van my wil, die actie, noem ons geloof. So geloof is verskrikkelijk makkelijk, en daarom het die woord gesê, sonder geloof stond, moendlik om God te behaag, maar besef jy, daar kan geen geloof wees, solang die nies nie goed is nie. Besef jy dus, wat die vijand gedoen het, die vijand het het, het, het omgedraai, ek vat dat die voorbeeld van die ou, wat die, wat die alcohol is, die dronkie is, nou sê ons vir hom, luister, ga nou op sy en dan kom jy terug, dan kyk ons wat ons vir jou kan doen, dis vir ons slechte nie, sy is dors, nou sê ek hy moet ophou drink, wat so goeie nie wees, goeie nie so wees, is die Heer het jou lief nie is, gedrink of nie gedrink nie, kom vat my hand, dan kyk ons wat gebeur met jou alcoholprobleem, want as jy jou hand in my hand het, dan het jy nie meer een behoefte nie, dan is die ruimte gevul, dan het jy nie meer J&B nodig om die ruimte vol te maak nie, want dat is jou hand in my hand, is jy die geheim, En daarom is geloof so eenvoudig, mense, as ons net Godse liefde kan verstaan. As ons net kan insien dat God liefde is, en dat liefde, ach, Jezus maak het so makkelijk. Hy sê vir ons hierdie ding, hy sê, as jylle dan, nou hy sê dit nog voor die kruis, dis wat oor hy dit so sê, maar na die kruis sou hy dit nie so kon sê nie. Hy sê, as jylle dan wat sleg is, weet om die beste dinge vir jylle kinders te gee. Wie van jylle, wens jou kind iets slechts toe? Wie van julle wil jou kind siek maak, of seer maak, of iets van hom ontneem? Dis was nie in ons harte nie. Hy sê, as julle dan wat slecht is weet, om die beste vir julle kinders te gee, hoeveel te meer julle vader wat in die hemel is? Hoeveel te meer? So manne, kan julle sien, as jy dus dink aan jou kind, en wat jou hart vir jou kind is, dink dan aan God, die woord sê, Jesus sê, die woord wat vlees geword het, sê, hoeveel te meer, jylle vader wat in die hemel is, hoeveel te meer, het God een positieve droom, plan vir jou, droom hy, oor een hoopvolle toekomst vir jou, dis Godse hart, yes, Frans, waar kom die tuchtiging in, alright, ons gaan dit nou hanteer, uh, die vraag is, waar kom tuchtiging dan nou in? Goed, nou moet ons vraag, waar kom tuchtiging in? Nou, laat ek sommer, laat ek sommer hier sê wat ek moet sê daar oor. Manne, hier sit baie van julle hier vanmorgen, wat sê, ek lees al soveel jare die bybel, maar dit het nie sin gemaakt nie, ek het om verkeerd gelees, ek het om een verkeerde bril gelees. So, ek wil vir julle drie sleutels gee, hoe om die bybel te lees. Drie sleutels. Drie sleutels. Die eerste, miskien moet jylle, ok, memoriseer hulle of skryf hulle dier. Die eerste is, lees die Bijbel aan die hand van Godse karakter. Uh, Rian het gestraand vir ons een mooi duidelijke beeld gegee, tussen skrif, dit wat geskrywe is, en tussen woord, die woorde van God. En dat Godse woord eindelijk voortgaan dier sy gees gedrijf, wat binnen my woon. Nou wil ek vanmorgen een stelling maak en sê, ons sê populair die boek, die bybel, sê ons populair is die woord van God. Nou, dis nie waar nie. Die boek bevat die woorde van God. Maar dit bevat ook die woorde van die duivel. Ondou jylle, die woorde van die duivel is ook hierin opgeskryf. En hy is die vader van die leen. So as ek per sy sê, hierdie boek is die woord van God, dan maak ek van die, woorde, van die uitspraak van die duivel, Godspraak. En dan is ek een groot moeilijkheid. Bijvoorbeeld, Job sê, die Heer het gegee, die Heer het geneem. Dis wat Job sê, is nie wat God sê nie. Nou, vir soveel jare het ons dit wat Job sê, die Heer het gegee, die Heer het geneem, het ons daarvan verkeerdelik Godspraak gemaakt. En daaruit kom die leen wat vir ons gesê het, ons kan Godse weer nie verstaan nie. Die selle Job het aan die einde van die boek Job tot besinning gekom. Hy het uiteindelik Godse karakter herkend. Jy sien, hierdie man was vroom en godvreesend en een wat alweik van die kwaad. Dit was Godse CV van hom. God het gesê, daar is nie nog een soos hy nie. En ten spuite van die CV, ten spuite van Godse loyaliteit tegen oor hom, was sy loyaliteit tegen God, toe daar iets verkeerd gaan, toe geef die God die skuld. En God het daar niks mee uit te doen gehad nie. En aan die einde van die boek, dan kom Job by die plek wat hy in sig kry, wat hy Godse stem hoor, en hy sê, van hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oogie gesien. Hy sê, daarom herroep ek wat ek gesê het. Ek herroep, en ek het berouw en stof en as. Hy trek dit terug. En jy sien, dit het al gebeur meer as 1500 jaar voor Christus het Job al die rechtstelling gemaakt, en nou 2000 jaar na Christus, dit maak, tel ek op na 3.500 jaar toe, vir 3.500 jaar, sit die godsdienstdenken nog steeds vast, by die fout wat Job gemaakt het, wat Job al self rechtgestel het. Sien julle, so, en nou sê ek, as ons die Bijbel dus lees, dan in die eerste instantie besef ons, dat wat hierin geskrywe staan, bevat die woorde van God. een van hulle, maak die saakie, maar die drie vriende van Job, hulle het een klom nonsens gepraat, op die pad, klom nonsens gepraat, Job ook, maar Job kom toe tot besinning, maar die manne nie, en uiteindelik sê God vir Job, ek het een saak met die drie manne, hulle praat nonsens, hulle het nonsens oor my gepraat, en so dat Job vir hulle gebid het, hoor jy, so nou kan ons, as God sy uitspraak is, hulle het nonsens gepraat, dan kan ek nie jy die aanhalings, wat Bildat en sovaar in die manne gesê het, kan ons nie aanhaal as God sprak nie, God het hulle dan gerepedeer, <laughs> hoor jylle? So dit, dit is belangrijk om dit so te sien, nou ek wil nie te lang hierop staan nie, kom laat ons dit net so mekaar vastvat. Ons besef dus nou, dat hierdie boek, soos Rian gestrand gesê het, is eindelijk in kode vorm geskryf. Hierdie boek is, kan ons nie klakkeloos lees, vers vir vers, en sê dit wat God sê nie. Ons besef het nou, maar hoe gaan ons nou onderscheid? So nou sien ons, hy is eindelijk soos die eh, DSTV, die beeld wat Rian gebruik het, wat uitsaai, maar ek het die decodeerder nodig om om te lees. En die decodeerder is Godse geest. So ek het Godse geest nodig, ek, eh, verstaan jy, nou gaan het voorbij my intellect. Ek het my intellect nodig, daar is soveel logika in hierdie woord, dis nie eers waar nie. God het ons een logika gegee, hy het vir ons een verstand gegee om die waarachtige te ken. So hier is logika aan hierdie ding, maar weet jy wat, ek besef nou, dat met my logika alleen, met my verstand alleen, is dit nie goed genoeg nie, ek het Godse geest nodig, want Heere, Jesus sê hierdie ding, hy sê, my woorde is geest en lewe, en om geest en lewe in woorde, letters op papier geskryf, te ontcijfer, het ek die ontsyfer haar nodig, en daarom het ek die geest van die waarheid, die heilige geest nodig, en daarom wil ek jou sê, kyk, wat is, ons het gesê, verhouding is communicatie. So ek wil nou vir jou sê, my boete, leer om gesprek te voer met Godse geest wat in jou is. As jy door die loop van hierdie naweek, of voor hierdie tyd, of wanneer jy ook al, Godse geest toegang gegeet, gesê het, jyre, ek aanvaar die offer waarmee jy my, my tempel geheilig het en jy kan Godse geest nooi om in jou te kom woon, of jy het Godse geest genooi om in jou te kom woon, dan is hy hier binnen. Dan kom hy, en hy, dan kan jy met hom gesprek voer, en dan as jy hierdie boek vat, tree onmiddellik in gesprek, sê Heere, hier sê, Heere, ek kom, ek soek jy, Heere, wees my. En dis vir my so lekker is, ek wil net sê, jylle sê, dis hoe ek die boek lees. Ek lees die boek, maar in hierdie afwachting, dat het Godse geest is, wat hierdie skrif vir my moet waarmaken. En dan, partij keer, dan lees ek iets, en verstaan ek het nie. En ek, die eenvoudige methode in my eie leven, ek sê, hier, ek verstaan het nie, wees my. En dan maak ek het toe, en ek vergeet het. Ek sê dit doelbewust uit my kop uit. En morgen oor morgen, of vanmiddag, of volgende week, rij ek ergens, en ek stop by een stofstraat, en as ek stilhou, of ek is ergens in een situasie, of ek is bezig om my werk te doen, of ek leen slaap, En skielik soos een pijl, kom God sy geest, en hy skiet daar antwoord, en ek sê, daar is hy. Ek weet dat ek weet, op hy moment, jy sien, dit is een morrester. Dit is een morrester en nou sy hart opgaan. En wie wat vir my die wonder is daarvan, is ek ken myself. Ek weet hoe ek met my kop werk. Ek is een kop ou. Ek wil met my kop werk. As ek hierdie woord gaan vat, en ek gaan sit om, en ek werk om, en ek, ek mediteer en mediteer en mediteer om, wie wat gedoen ek? Ek fabriceer my antwoorde. En ek dink dis God wat my geantwoord het. So wat vir my belangrijk is, vir my wat so in my kop in werk, is, is om by een plek te kom te sê, jyre, ek haal het uit my kop uit, ek dink jy daar nie. Gee jy dit vir my wanneer het die tyd is. En soos klokslag, dan kom Godse geest en hy kom openbaar hierdie ding. En ek sê, jyre, ek weet, dis nie van my nie. Is nie die product van my denken nie. Dis die product, dis die uitspraak van die geest. Wie wat, elke keer as dit gebeur, Boeta, dan spring het hier binnen jou op. Soos wat in Johannes opgespring het, toe Maria vir Elisabeth groet, of Elisabeth vir Maria groet, so spring het die binnen jou op om te sê, Heere, dankie, jy het my geantwoord. So ek wil vir jou dit sê, hierdie boek gaan so wonderlik word, want die boek gaan nie wonderlik word oor die boek nie, gaan wonderlik word oor die ervaring met Godse gees. So verstaan dit so, ek het die decodeerder nodig. So nou, Godse gees sal nooit tegen sy vader praat nie. Godse gees gaan altyd die Heere verheerlik. Johannes 16 sê, hy sal nie uit homself spreek nie, maar dit wat hy hoor, dit sal hy aan ons verkondig. So, wat gaan Godse geest doen? Godse geest gaan altyd die vader oplig. So, Godse geest sal nooit die vader nie rugsteek nie. Hy sal nooit van die vader skinner nie. Daar is in elk geval niks om te skinner van die vader nie. Hoor jy? So, nou weet ek, as ek die skrif lees, dan moet dit wat ek lees, klop, met Godse karakter. God is liefde, hy is licht, en in hom is geen duisternis nie. Hy is gister en vandag en altyd die selle. Elke goeie gif en elke volmaakte gave, sê Jacobus 1 vers 17, daal van boaf neer van die vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skadewe van omkering is nie. So dit is wie God is. En die Heilige Geest sal dit aan jou bevestig. So dit is onmoendlik dat die Heilige Geest vir jou sal kom sê, maar God het jou siek gemaakt. Want God is die een wat jou genees. So, as daar geen skade weer van omkering is nie, is dit onmoendlik dat God jou vandag stiekbaar maak om jou morgen te genees. Dit is onmoendlik. Verstaan jy? So nou sien ons, as ek die woord lees, en dit wat ek lees is nie ingelein of opgelein met Godse karakter nie, dan weet ek, dit kan nie waar wees nie. Kom ek vat jy een voorbeeld. 2 Samuel 24 vers 1. Ek het nie tyd om dit na te slaan nie, maar jylle kan, miskien moet jy dit vir ons opzit, sê, en, en 1 Kronieke 17 vers 1, 2 Samuel 24, skryf die skryver van Samuel, met die gebrekkige inzig wat hy het, skryf hy, God het aanleiding tegen Israel gesoek, God soek aanleiding tegen sy volk wat hy lief het, wat hy met een sterke hand uit Egypte land uit geleid het, hy soek aanleiding tegen hulle, en hy huts David aan, om die volk te tel, sê, David, tel bykie jou manne, hoe sterk is jy? Wie wat klink dit vir my? Dit klink soos vlees. Hoe sterk is jy? En David gaan na Joab sy lever overste toe, en hy sê vir Joab, hy sê, tel die volk. Joab sê, my heer die koning, is jy seker, jy wil ek met die volk tel, jy weet dan, God maak van een man 10.000. Ons weet hoe dit werk. Ons weet van een Gideon, wat die Midianite verslaan het. Wie sy kamele was, soos die sand wat aan die seestrand lee, Gideon met 300 man, ongewapen, het die Midianite verslaan, jy weet God maak van 11.000, hoe wil jy jou manne tel? Jou kracht, jou sterkte, nie nie jou getalle nie. David sê, ek koning, jy maak wat ek sê, Joab tel die volk. Wat is die resultaat? Die resultaat is, dat vir die straf, vir die fout, gee God om, ek een van drie keeses, hy sê, jy kan vir drie maanden voor jou vijande vlug, of, jy kan, ek weet nie hoe lang jongens nood heen nie, of daar sal pes in Israel kom. Wat er een kies jy? Wat er strawe jy? David sê, dat ek nie in die hand van my vijande val, en ek maar liever aan die kant gaan, en hy sê, ek sal die pes vat, 70.000 mense in Israel sterf. In 1 Kronike 17, vers 1, word hierdie precieze selde incident vir ons beskryf, dier een ander skryver. Hy sê, en die Satan het aanleiding gesoek, tegen Israel, en David aangids om die volk te tel, en David het vir Joab gesê, gaan tel die volk, en Joab het vir David gesê, maar jy weet mos, en David het vir Joab gesê, jy doen wat ek sê, en hy die volk gaan tel, en die gevolg was, dat 70.000 mense gesterf het aan die pes. Ek wil jou iets vraag, achter wat er een is het God wat achter die ding sit? Jy, jy moet nou kies, dis al twee skrif. Dis die selle incident, tot op die punt is het die selle incident. Een sê, God het aanleiding gesoek, en die ander sê, Satan het aanleiding, sê, goed, wie is die versoeker? Satan is die versoeker. Wat sê Jacobus? Hy sê, laat niemand sê, as hy versoek word, dat hy dier God versoek word nie. Want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So, dis baie duidelik, dat 2 Samuel 24 is nie waar, maar 1 Kronieke 17 is die ware weergawe. Nou vraag jy die selfvraag af, Heere, maar hoe kom het jy dan so laat neerskryf? Ek dink, ek dink die Heere dit doelbewus so laat neerskryf, om vir ons die geneentheid te gee om te, om te besef, maar jy kan nie die skrif lees, jy nie die kodeerder het nie. Yes, Jan. Ja. Ja, oorals lees jy hierdie goed. Come on, God is lig en om gee duisternis nie. Een bose geest is het licht of duisternis. Maar jy sien die beskrywing van die skryver, die skryver het in sy onkunde geskryf een bose geest van God, daar staan het geskryf. As ons dit aanvaar, nou kan daar bose geeste van God kom, jy sien, as God dan nou betrokken is in die bose geeste, my mense, dan sê ek julle, ons, ons verseker ons tyd. So sien julle, hoe, hoe moet ons hier skrif leer? So, die eerste ding wat ek dus vir jou sê, om het kort te gaan, is ons moet die skrif lees aan die hand van Godse karakter as het nie Godse liefdeskarakter pas nie, kan jy dit maar uitgooi. Die tweede, ons moet die skrif lees in context van die kruis. Wat het gebeur voor die kruis en wat het gebeur na die kruis? Jy sien, as ons dit verstaan, dan gaan ons nie die dinge van voor die kruis oortrek dan na die kruis nie. Kom ons neem een voorbeeld. Jezus leer hulle bid. Nou, onthou nou, uh, o, ek het nou die ding al uitgeveer toe ons na die tydlijn gekyk het, het ons gesê, kyk ons na die tydlijn, en sien ons daar staan die kruis. Die vier evangelies, sommer net terloops, die vier evangelies, wat onder ons bybel, onder nieuwe testament staan, is ou testament, is ou verbond. Die testament het eerst geldig geword met die dood van die testamentmaker, en dit was met, met die kruising en opstanding van Jezus gewees. So die vier evangelies beskryf ou verbond nog, dit is nog deel van die ou testament. Die Nieuwe Testament het gekom nadat Jezus opgestaan uit die dood uit. So, nou kom Jezus in die Oud Testament en hy sê, so moet jylle bid voor die kruis, sê hy, Lei ons nie in die versoeking nie, of laat ons nie in die versoeking kom nie, is een beter vertaling, want God sal ons nie in versoeking lei nie. Hy sê, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Maar dan kom aan die ander kant van die kruis, kom Jacobus, en Jacobus sê, acht het louter vreegte, Jacobus 1 vers 2, acht het louter vreegte my broeders, wanneer jylle allerhande versoeking kom. Wat het gebeur? Jy sien, die twee praat ons nie die taal nie. Die een sê, bid dat jylle nie in versoeking kom, die ander sê, count it pure joy. Hy sê, acht het louter vreegte as jylle in versoeking kom. Die verskil is die kruis. Jy sien, as ons dit nie lees nie, as ons verwaard, dan sê ons, hoe kan dit wees, hoe kan Jacobus tegen Jesus praat? dan moet Jesus ons die, die finale sê, maar Jesus sê dit voor die kruis, en nou as gevolg van die kruis, in die kruis het hy ons verlos van die bose, hy het die hy overhede en machte uitgeklee, hy het in die openbaar tentoons gestel, hy het die duivel tot niets gemaakt, hoor jy, hy die mag van die, van die duisternis oor ons gebreek, hy die koninkryk van die seen van sy liefde kom vestig, en nou, nou sê Jacobus, as die versoeker nou kom, het ek en jy Godse geest, die skeppergeest, die geest wat Jezus uit die doodheid opgewek het, het ons binnen in ons, so wat se match is die duivelse versoeking nou vir ons, daarom sê hy, ach dit louter vreugde my broeders, wanneer die vijand met sy aanslag kom, want daar is nie een kans nie, is jylle, is jylle by my? Goed, ons vat nog een. Jezus sê, vergewe ons ons skulde, soos ons ons skulde naars vergewe. As jy, dan sal ek. Onthou hier die ouwe verbond, die ouwe verbond het gesê, as jy, dan sal ek. Die Nieuwe Testament het gesê, ek het, jy kan. Hoor jy die verskil? Nou kom Jezus, hy sê, vergewe die wat teen julle oortree, want as julle hulle nie vergewe en sê Markus 11, Jesus sê, as julle die mense nie vergewe nie, dan sal julle vader julle nie vergewe nie. So as jy sal ek, hoor jy, ou verbond, nou kom die nieuwe testament, en die, die Heere sê, ek het julle saam met my levend gemaakt, julle wat dood was dier die misdaad, dier julle onvergevingsgesintheid, het hy saam met hom levend gemaakt, dier dat hy julle die misdaad vergeef het, wie, wie sin, wie sin, amal sin, recht, hy sê die skuldprys teen ons uitgedelg het, so nou het hy alles vergewe, nou sê hy, nou kom hy in Johannes 20, en hy sê die volgende, hy sê vir sy disciples, hy blaas op hulle, hy sê ontvang die heilige geest, hy sê, as jylle die mens hulle sondes vergewe, dan is het vergewe. Wow, Jesus sê vir die lamman, hy sê, jou sondes jou vergewe, hy sê, wat is makkelijker om te sê, jou sondes jou vergewe, of stand opneem, jou weet hoe gaan jy wees toe, hoor jylle, dit is wat hy vir ons kon sê, en nou sê hy, nou sê hulle, wie jy om sondes te vergewe, nou sê Jesus, hy blaas vir die disciples, op elkeen van ons wat sy geest ontvang het, hy sê, vergewe jy die sond, so ek en jy kan verklaar, aan die wereld, aan mekaar, jou sondes vir jou vergewe, ek al vir die ouders gesê, ek rij hier af, hardwater toe, dan maak ek my karvervensters oop, dan skreeuw ek, dan skreeuw ek uit die oor Falat, ek sê, Falat, jou sondes vergewe, dis die proklamatie, jou sondes is vergewe, 2000 jaar gelede is het uitgewis, ons die gesag om sondes te vergewe, die Heere sê, as jylle dit vergewe, is het vergewe, hy sê, as jylle dit hou, is dit gehou, wat bedoel hy daarby? Wat bedoel hy daarmee? Kost wat vir my en, en Johan, gestel Johan het, het teen oor my oortree, hy het teen oor my gezondig, hy het iets van my gevat, argument tot al. En nou sê die Heere, as jylle die mens hulle sondes vergewe, is het vergewe. So as ek sê, Heere, dankie, dis ook voorgesterf het. Dis ook afgehandel. Johannes vergeef, dan is het klaar. Wat het ek dan gedoen? Dan het ek die macht daarvan gebreek. As ek nie vergewe nie, hy sê, as jylle die mense hulle sondes hou, sê hy is dit gehou, wat beteken dit? Dit beteken nie dat, as ek sê, alright Johan, ek ga jou nie vergewe nie, dan kanseleer ek die kruis nie. Kan ek jy die kruis kanseleer? Ons kan nie vergifnis kanseleer nie. So wat beteken dit as Jesus sê, is dit gehou? Dit beteken, dat Johan het lang al vergeet, Johan gaan aan, hy bouw sy kompressor. En wat doen ek? Ek loop met hierdie las, hierdie Johan het my te nagekom. Hoor jy? En morgen, dan kom my anders my te na, en volgende week kom Piet my te na, wie wat, hierdie vraag word so, dat ek nader aan de waag achter my aansleep. Maar die moment is ek vergewe, is ek los. Sien jy die beginsel? So, sien jy, nou, die ander ding wat ons moet vir ons vra, is hoe bid ek nou? Ek kom by die die tuchtiging. Want hierdie goed is die alle goed ek nou nog moet sê. Kyk, hoe bid ek nou? Gaan ek nou sê, Heere vergewe my? Heere voorsien vir my? Heere sal u toch u engele aangaande my bevel gee? Kan ek dit bid? Jacobus skryf, hy sê, jylle bid en jylle ontvang nie, om jylle verkeerd bid. Om het in jylle welis te deur te bring. Daar is een prachtige skrif in Johannes 16 by vers 23. Jylle moet een nota van hierin maak. Johannes 16 vers 21 sê Jezus iets interessants, hy sê, in die dag, dis nou vandag, dis vandag die 4e maart 2012, hy sê, in die dag, dis vandag, <laughs> hy sê, sal jylle my niks vraag nie, maar alles wat jylle die vader in my naam vraag, dit sal hy vir jylle gee. Nou dit maak nie sin in ons Afrikaans nie, hy sê, jylle sal my niks vraag nie, maar alles wat jylle my vraag, sal ek vir jylle gee. Nou, hoe praat hy nou so? Maar hy sien, daar twee woorde in die Grieks wat hy gebruik. Die een woord is die woord erotau, die eerste een. Hy sê, in die dag sal jylle my niks erotau nie. Erotau in hierdie context beteken, jylle sal dit nie van my smeek nie. Jylle sal nie sê, ach jyre, stief toch asjeblief engele. Ach jyre, maak my asjeblief gezond nie. Ach jyre, vergewe my asjeblief nie. Hy sê, jylle sal my niks vraag nie. Hoekom? Hoekom nie? Omdat ek dit alles klaar gedoen het. Ek het jylle vergewe, ek het jylle genees, ek het jylle siektes in my lichaam gedraag. He? Ek het my engele aangaande julle bevel gegee. Dis klaar. <laughs> Moet nie my dit vraag nie, julle mos my tyd. <laughs> Hoor jy? Maar hy sê, alles wat julle in die vader in my naam vraag, sal hy vir julle gee. Nou die tweede vraag is die woord aiteo in die Grieks. A-I-T-E-O. Aiteo. En aiteo beteken a demand for something new. Nou kyk mooi, wat het hy gesê het. Hoeveel beloftes daar ook al is? In hom, in Jezus, is al die beloftes. Ja en amen. Kom ons kyk na ons kruis. As ons kyk na wat hier in die kruis aangaan, dan sien ons al die beloftes in die kruis. Die vrede, die vreugde, die onskuld, die seën, God se voorsiening, sy beskerming, sy genesing is in ons rekening in betaal. Ek het God se gees, dis my toegang. Dis die dekodeerder, dis my swaardkaart. En, en nou het ek in intimiteit met God, geef my die pinnummer, hy geef my die vrymoedigheid, hy geef my die geloof, sy geloof wat binnen in my opstaan, om dit in besit te neem. Jy sê, nou gaan ek na die machine toe, en ek steek my kaart in, en ek pin my nommer daar, en, en ek sê, gee. Jy sê, as ek geld in die bank het, dan gaan val ek nie op my knie neer, en ek gaan smeek die teller, en sê, ach, jyvrou, soblief, <laughs> kan jy nie soblief vir my net 200 rand geef vanmorgen nie? Ek sê dit nie. Ek stoot my kaart in, en ek sê die pin nommer, en ek sê, gee my geld. A demand for something die God sê, eis van my. Hy sê, luister, En nou, nou dink ons om dat, joeg, heren, maar as ek nie arrogant nie, die heren sê, ek het met my leven betaal, om vir jou hierdie geskenk te gee. En nou wil jy my kom smeek daarvoor. Ek verjaar, en en na, en die seens koop vir my een percent, en hulle is opgewonnen oor die percent, en hier sit hulle hierdie kartondoos, mooi toegedraai voor my neer. En ek sê, ach jylle, kan ek het toch kry, asjeblief. Dit is allemaal stupid wees. Wat doen ek daarmee? Ek maak het oop. Ek maak het oop gebruik dit. En elke keer as ek dit gebruik, dan sê hy, wauw, pa, gebruik die item. Elke keer as ek, as ek die waarde daarvan geniet, dan gee ek waarde aan die geskenk. Wat gaan het help as ek die geskenk in die kas behere? Nou hoor jy wat Jesus sê, hy sê, jyre gebed gaan verander. Jyre gaan nie meer vir my sê, jyre, lei ons die versoek nie, want ek gaan nie die versoeking lei nie. Nee, verlos van die bose nie, ek het jyre verlos van die bose. Ach, jyre, sal jy die kos nee, sê? Nee, jyre sê, sê jy die kos, ek het dan vir jou die seen gegee, seen dan die kos. 1 Petrus 3 vers 9, hy sê, hiervoor is jylle geroep, seen, so dat jylle seen kan beerwe. Nou wat het ons gedoen? Ons gesê, ach, mag die Heere jou toch seen, mag die Heere, miskien sal hy, miskien sal hy, mag die Heere jou seen, nie, ek sê, my boete, ek seen jou, ek seen jou met die seen van God wat binnen my is, ek sien jou met geneesing, ek sien jou, ek roep die naam van Jesus oor jou uit, hoor jy, hoe, hoe bid jy nou vir jou gesin, vir jou kinders, Heere, ek roep die naam oor my kinders uit, dankie vir die naam, want vir die naam moet die aanslag, die teenstand van die vijand, moet sy knie buig, sy tong moet belei, dat die Jesus die Heere is, en Jesus sy naam is oor my kind uitgeroep, hoor jy die gesaag wat in jou opstaan, sien jy nou hoe ons gebed verander, sien jy die implikaties van kruis, wie waar ek bezig om vir jou te leer, hoe om die bybel te lees, Besef jy wat uitvloei uit die lees van die Bijbel uit, as jy nou verstaan, waar staan die kruis? So, nou kom ons by tuchtiging, uiteindelik. Nou moet ons kyk na tuchtiging. As ons tuchtiging perspektief wil plaas, ons sê dit in context van die kruis, dan sê ons, dit waarvoor ons dan zou getuchtig word, want nou net in Afrikaans is die woord tuchtiging, is een seermaak woord. Die woord tuchtiging in Afrikaans is die resultaat van een skuldig bevinding. Hoekom onthou in ons Afrikaanse idioom, as ons, as ek in, op school is, en ek het oortree, en ek is skuldig bevind, het die onderwijzer vir my gesê, kom sak vir ses. Onthou jylle? So wat was tichtiging? Tichtiging was straf. Tichtiging was die resultaat van een oortreding, een anklag, een skuldig bevinding en een veroordeling. En dit is hoe dit gewerk het. Nou kyk net, onder die wet is ongerechtighede en oortreding en misdade bestuur met anklag, skuldigbevinding, veroordeling en straf. So, in die context, wat het gebeur? Die oortredinge, die ongerechtighede, die misdade, wat was, wat is en wat nog sal kom, was op Jesus. Hy is daarvoor skuldig bevind, aangekla, skuldig bevind, veroordeel en hy die straf gedra tot die einde toe. So, wat bly oor van tuchtig? Ja, ja, oké. Okay that, daarby kom ons nou, kyk mooi, my ander woorde, hoekom kom ek met hierdie aanloop? Ek kom met die aanloop omdat ek die volgende sê, ek sê, tuchtiging kan die die resultaat wees van een skuldig bevinding, en straf nie, want die straf is gedra. Die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees sluit straf in. Dan moet ons gaan kyk na tuchtiging. So sien jy, omdat ek het in die context van die kruis lees, sê ek, heren, maar dan moet tuchtiging iets anders beteken tuchtiging kan nie beteken, straf nie, dit moet iets anders beteken, hoor jy? En wat beteken dit? Dan gaan kyk ek in die woorde, misschien een dag praat ek by een groep mense daar in Gansie, en uh, hier sit een vreemde ouwe hiervoor, hy lyk vir my nogal redelijk oopgestig, lyk of hy verstaan waar oor het gaan, en maar ek ken die ou glad nie, maar ek praat en ek haal so paar Griekse termen goeders aan, en uh, na die tyd kom praat hy met my, hy sê, wat is jou Griekse achtergrond? Ek sê, een woordeboek. Ek lees een woordeboek. Hy sê, joh, dis baie gevaarlik, jy kan foute maak so. Ek sê, boeseker, ek sê, um, maar wie is jy? Nee, hy is een ou wat een doktersgraad het in Grieks. En hy is bezig om die bybel uit Grieks uit te vertaal in die Narwa dialek van Boesmantal een taal wat niemand skryf nie en niemand lees nie. Maar in elk geval, hy is bezig om die bybel te vertaal in Narwa uit Grieks uit. So hierdie ouwe is een groot hond in die Grieks. En ek, wel nou is ek in die moeilijkheid, want ek is nou buiten my liga. En ek sê vir hom, oké, okay, het ek foute gemaakt? Hy sê nie. Ek sê nou maar, ek wil vir jou iets vraag. Ek hoor, hy is een sending wat van Holland afkom, en wat hierdie werk tussen die boesmans daar in, in, in Gansien by Dekar kom doen, en uh, so hy is een theoloog en een taalkundige en dit is nou sy missie in die lewe. Ek sê vir hom, jy wat vergeet het van Grieks, wat ek nog moet leer van Grieks, jy sê vir my ek moet versichtig wees, want ek kan foute maak. Ek sê en jy vat die woord baptitsu en jy verander hom na rantitsu toe en jy dink jy kan daarmee wegkom. Nou hierdie ou is een gereformeerde ou, en hy sak sy kop so, hy sê, jy het my daar. Want jy sien, dis wat, wat, wat godsdienst gemaakt het. Godsdienst het die woord baptizo, wat het ons gister, gister gesê, hy sê, bekeer jylle en laat jylle gedoop word. Die woord doop is die woord baptizo, wat beteken om toe te maak, want het verteenwoordige graf, ek gaan onder die water en ek leef nie daaronder nie. Ek is dood. Ek moet uitgehaal word. Bekeer jylle en laat jylle gedoop word. Gaan en maak disciples en doop hulle. Doop die disciples, dis wat die Heere Jesus sê. En toe wat het die godsdienststelsel gemaakt? Uit die roomse, uit die baal godsdienst uit onttrek. Oorgebring en dit een besprinkeling gemaakt, soos wat babiekies aan baal besweer is dier die besprinkeling. En dit het toe nou die sogenaamde doop, maar een randtietsoe geworden. Ja, en die Griekse woord vir besprinkeling is randtietsoe. En die Bijbelse woord vir doop is baptietsoe. Sien jy wat het hier gebeur? Sien jy makkelijk? So nou is dit eenvoudig. Ek lees eenvoudig die woordeboek. Ek sê vir my, ek lees die woordeboek. En dis waar ek uitgekom het by die twee vraag van erotaal en uiteeuw. Sien jy, en toe gaan ek, en ek gaan kyk na die woord tuchtiging, en ek sien die woord paideo in die Grieks, wat beteken om te onderrug. En nou kom, lees ons, as ek dan nou in die breers kom, dis nou Nieuwe Testament, nee, na die kruis, kom ek in die brief van die Hebreërs, in die breers 12 sê, hy sê, jylle het nog iets in bloed, dit hoe weerstand gebied, en jylle sluit in die tosonde, en hy sê, jylle moet die tuchtiging nie vergeet nie, want die Heere tuchtig die een wat hy lief het, hy kastuid die sien wat hy aanneemt, En hy gebruik drie woorde in Hebreus 12. Hy gebruik die woord paideio tuchtiging, hy gebruik die woord ilenko, wat beteken to tell a fault, wat in ons vertaling vertaal word as om te bestraf, en in die nieuwe vertaling verander is na om te straf, asof Jesus die straf nie gedraad nie. En die derde woord wat hy disbruik is die woord mastigo, wat beteken volgens die woordeboek, om letterlik of te verkeerlik met een zweep te slaan. Nou kyk nou, Paulus skryf vir Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 16. Hy sê die volgende, hy sê, die hele skrif, maar nou, onthou net, daai tyd was daar nie een bybel nie, die bundel was nie saamgestel nie. Nou lees ons, Paulus sê die hele skrif, <laughs> wat sê Paulus? Besê hy hierdie boek wat nog nie bestaan nie? Of praat hy van die oud-testamentiese geskrifte? Of sluit hy sy eie briewe in? sluit hy die evangelies wat nog geskryf moet op word daarby in. Ons weet nie, maak nou nie saak nie. Maar nou sê hy, dit wat geskrywe is, hy sê die hele skrif is nuttig tot lering, weerlegging, terechtwijsing en onderwijsing waarin? In die gerechtigheid. So jy sien, lering verbind met gerechtigheid. Weerlegging verbind met gerechtigheid. Terechtwijsing en onderwijs en allemaal verbind met gerechtigheid. Dit is die rede waarover die skrif geskrywe is, is om vir my en jou een ding aan ons verstand te bring, en dit is, ek en jy is op grond van die offer van Jesus Christus, die gerechtigheid van God. So, dit is recht, so dat elke man van God volkome kan wees, vir elke volkome werk, vir sy wandel volkome toegeris, wat er is my toe vir my wandel? Die stand. Die stand. So die hele skrif is ingegeen. Nou die woord vir onderwijs, daar is die woord paideo. So as jy die correcte vertaling vir die woord paideo wil lees, om tichtiging te verstaan, is om te onderrug. En dis wat ons met ons kinders doen. Ons onderrug ons kinders. Die tweede woord is elenko. Elenko beteken, to tell a fault. Daarom sê die skrif, jy sal een stem, as Godse gees in jou woon, sê hy, jy sal stem achter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop as jy links of rechts wil gaan. Luister mooi, die heilige gees is nie met sonde bezig nie, God sê ek sal nie weer aan dink nie. Nou hoe kan hy oortuig van sonde, as hy nie weer aan dink nie? Al wat hy kan doen is hy kan vir my die pad wees. So die heilige gees sê nie vir my moenie, moenie, moenie, moenie. Die heilige gees sê, dit is my droom. Hoor jylle, dit is hoe makkelijk word dit nou hy sê nie, dis my droom, hy sê hier sy stem oor, nou sê Elenko, Elenko, hy sê, die woord wat by ons vir bestraf vertaal word, is die woord Elenko, wat sê, Godse geest is daarom te sê, dis die weg, wandel daarop, dis waar die lewe is, sê jylle, hoe verander dit, die derde woord, hy gebruik die woord mastigo, nou dis een bykie toffie, hy sê, dit beteken om letterlijk of vergierlik, soos met een sweep te slaan, en nou word ons vraag, wat bedoel hy dit, bedoel hy dit letterlijk, of bedoel hy dit vergierlik, bedoel die skryver van Hebreeus, dat nadat Jesus die straf gedraad, het ons nodig om ons kinders onder die lat te sit. Is dit wat hy bedoel? Moet ons hulle weer straf? Nou luister mooi, wat sê hy. Hy sê, is dit nou letterlik of is dit vergeerlik? Dan kom vers 9 en hy sê, verder broeders, ons het ons vaders na die vlees gehad, wat ons na hulle beste wete, na die vlees getuchtig het my ander woorde, ons gevoeder het met die laat. Hy sê, moet ons nie veel meer aan die vader van die geeste onderworpen wees in leven nie. Nou kom Jezus en hy verduidelik het verder, hy kom in Johannes 15 en hy sê vir ons, hy sê, ek is die ware wijnstok, my vader die landbouwer, hy sê, jylle is die loote. Hy sê, elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, so hy meer vrug kan dra. Die nieuwe vertaling kom uit die Engels uit, het is eindelijk een bykie beter vertaling daar, en hy sê, elke loot wat vrug dra, snoei hy, so hy meer vrug kan dra. En nou, dit is die tuchtiging, die snoeiproces, hoor jy? Maar nou as jy na die snoeiproces kyk, dan sê Jesus, dan verduidelik hy dadelijk, hy sê, jylle is alreeds rein, jylle is alreeds gesnoei, hoe? Dit die woord wat ek tot jylle gesprek het. Hoor wat sê eh, die skryver van die breers, in die breers 1 vers 1, hy sê, nadat God, en hier is baie belangrik man, nou, en jylle moet hiervan een nota maak, nadat God op baie maniere, en dier die profete, op baie maniere, jylle weet wat in die oud testament gebeur het, die springkane, die springkampla, die droogtes, die pes, die pla, die goed wat gekom het, recht, nadat God op baie maniere, en dier die profete, tot ons vaders gesprek het vanouds, het hy in die laaste dag, wat is die laaste dag, dis na die kruis, het hy in die laaste dag, met ons kom spreek, dier sy, sien, wat sê die woord, wat sê die skrif, wat sê die woord, <laughs> hy sê, sy naam is die woord van God, die Seen. Hy het in die laatste dag met ons kom spreek dier sy Seen. So hoe praat God met ons? Hoe tichtig God ons? Dier sy Seen. Nou wil ek jou sê, nou sê jy, goed, maar nou los jy my die moeilijkheid. Want wat maak ek met my kinders? Manne, jou kinders, soek een voorbeeld. Jy sien, die volk sien wat die heidene doen. Hulle sê, ons wil een koning hee. Samuel gaan heil by die Heere, hy sê, Heere, nou wil ek koning hee, kyk wat maak hulle nou, God sê, is nie vir, vir jou wat hulle verwerp, is vir my wat hulle verwerp, maar geef hulle koning. Wat het God vir hulle gegeen in die plek van een koning, een richter? Wat is een richter? Wat is die verskil tussen een koning en een richter? De richter. God sê vir Samuel, gaan sê vir die volk, een koning gaan vir jou opdracht te gee, koning gaan vir jou sê, maak soos ek sê, nie maak soos ek maak nie. Maak soos ek sê, dis wat die koning gaan sê. Hy sê, maar een richter, een man wat ek opgerig het, een richter gaan sê, ek in my huis, ons gaan die Heere dien. My boete, ek wil vir jou sê vandag, jou kinders, doen hulle wat jy sê, of loop hulle in jou voetspoor. Toon man, he. Jy sien, dit is baie makkelijk vir ons, om die kat in die donker te knyp. Maar jy sien, al is dit in die donker, in die geestwereld, is dit daar. God sê, ek dink jy weer daar oor nie, maar die duivel, hy dink daar nie. Jy sien, en morgen moet jy met jou berg praat, en morgen moet jy in gezag staan, en vir jou berg sê, hef jou op en word die zee gewerp, en praat jou berg tegen. Hoekom? Dat is een garant in jou kaas. God het nie niks daarmee te doen nie, maar die duivel onthoud het en hy weet het. Jy sien, en daarom as ons tichtiging verstaan, dat begin tichtiging die dag voor my kind geboor is, voor conceptie plaasvind, begin ek om snoei met die woord. Wanneer hy in die baarmoeder van my vrou is, dan leek my hand op haar buik en ek sê, ek sien jou ek roep die naam van die Heere oor jou uit. Ek sien Godse woord gestalte vind in jou. En jy begin die kind sien, as hy gebore word die dag, dan sien jy hom. Voor jy. En jy sien hom met Godse droom. En jy vertel vir ons, die kleindochterkie, een kleindochter, een kleindochterkie, maar sy is ons kleindochter, jylle vertaan hy. En sy is in Canada, en ek en hy, en ek krij min kans met haar. En ek en hy, en ek gaan verlede jaar vir haar keier vir hulle gekeier, en hier so lê hierdie klein dingetjie, nou lê sy in haar bekie en slaap, maar ek en hy, ons kan nie genoeg kry, en sy daar die wet, kyk vir hulle. Maar elke nou, gaan ek, en ek gaan staan daar by haar, en ek, en ek gaan profiteer oor haar, en ek gaan sê, ek sien jou, ek sien jou met Godse volle droom, ek sien jou met Godse gedagtes, ek sien jou met elke belofte wat God gemaakt het, ek sien jou uitgang, jou ingang, as ek my week krij, sien ek, is het henna daar, daar sy bezig, om haar te sien, hoor jy, hoor jy, hoor jy, wat stichtiging, dis onderrichting gerechtigheid, hierdie klein dochterkie weet klaar wie sy is. Want jy sien, sy is te klein om intellectueel te verstaan, maar die geestkapasiteit is die sel as ek en jy sy. En manne, daarom ek wil sê, as ons tichtiging wil verstaan, en ons kan ons kinders in consequentheid, die, die sleutelwoord, mense, is consequent. Om consequent te wees, jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. Jy sien maar wat gebeur, kinders kom en hulle gooi een tantrum, dan word die ja en nee. Of die nee word die ja. En wie beheer dan jou huis, wie regeer? Die groepsdruk by die school, of Godse woord dat min in jou is. Jy sien jou ja is jou ja, jou nee is jou nee, dat is geen kompromis nie. Dis wat oor Joosja sê, hy sê ek in my huis, ons sal die Heere dien. Joosja sê, hier gaan ek. Hy sê, besluit jylle self wat jylle gaan doen. Wie wat? Dis my beleid met my seens. Ek sê, besluit jylle wat jylle gaan doen, maar ek, ek in my huis, ons dien die Heere. En wie wat? Ek pas hulle nie op nie, geen nie vir hulle instructies nie, niks van haar nie. Wie hoekom? dit besluit sy eie. En nou is dit so, kom ons maak het prakties, dit is so, dat as hulle klein is, gaan hulle jou mos nou toets, hulle gaan mos die grense toets, en nou loop hy na ding toe wat hy kan afgooi, en hy, hy strykel so en hy vat en hy wil vat, en jylle ken mos die handkie wat so gaan, hy sê, ah, ah, die moet nie vat nie, dan nou kyk hy jou so, kyk hy jou so, kyk hy, meen jy dit? Dit sal hy sê, meen jy dit? Nou jy sien, as jy hom dan een raps op sy doek gee, verstaan jy, die raps op sy doek, daar is geen vorm van tuchtiging daar nie. Die raps op sy doek is net om te sê, ek meen wat ek sê. Of jy om tik op sy vinger is, meen wat ek sê. En as jy dit konsekwent doen op die stadium, sê ek jou sê, nooit nodig jy om kind te pak sta te gee nie. Want jy sê, jy sal hem kan terugbring. En ek vat ons oudste sien, ek kan nie dink dat ek om ooit een pak sla gegeet nie. Ek weet so, ek klein was, of ek op sy, op sy boud, of verstaan jy, ek het nie nodig gehad om te doen nie, want elke keer, as, as hy in een situasie was, het ek nie vir hom gesê, jy is sleg en jy stout en jy dit nie, wat ek vir hom sê, vir hom sê, dit pas ons nie by jou nie, dit is ons nie by jy is nie, dan sê die kinda, dan loop die traan, van teleerstelling, as hy, pa, ek besef ek, dan sê ek, maar my sien, die Heer is lief vir jou, is ok, gaan goed nie eerst te werk, en as ek sien hoe hy uitgedraaid, ek sien die pad wat hy loop, dan sê ek, dit is die pad wat my sien sal loop, manne, ek en jy het groot geword onder die roede, en ek sê nie dit wat vol slecht nie, onder die wet is die roede die beste ding wat is, maar wie ons nie meer onder die wet nie. So, kyk, wie net na tuchtiging, maar ek wil vir jou sê, tuchtiging, die essentie van tuchtiging, is die, is die consequentheid van jou ja is jou ja, jou nee is jou nee, en dit mag wees, dit mag wees dat jy verkeerd nee gesê het, of verkeerd ja gesê het, dan is dit nie een treinsmes om terug te gaan na jou kind toe en sê, ek is jammer, ek het een fout gemaakt, die nee word een ja nie, of die ja word een nee nie, jy kan dit ook doen, dan kan hy leer, hy kan foto. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, deelig. Ek gaan met jou praat. Correct, correct, maar... Ja. Maar jy is helemaal reg, maar, maar onthou nou net, ons het nie nou een streep getrek dier dit wat ons as tuchtiging sien nie. Ons sien dat tuchtiging is nie pak sla nie, tuchtiging is onderrug. Maar in ander woorde, tuchtiging het krij nie bekleer ek, daar is nie meer vrees vir straf nie, want nou wat skry die skrif, hy sê, volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, want vrees leid straf, en so as tuchtiging straf is, sal daar vrees wees. Maar nou is ons buiten die vrees, ons is in liefde, en jy is recht oor die liefde. So natuurlijk is ons betrokken by elke ou, en gaan ek na my boeta toe, en ek gaan vir hom sê, hey, die ding is die aan nie, verstaan jy? Maar, en dis waar die vermaning kom, dis waar al hierdie goeders in kom, na oor, kan ons ook baie sê, waar daar nie voor tyd is nie, maar die essentie is, die tuchtiging is met woorde, die tuchtiging is een onderrug, is nie een straf nie. As jy dit raak sien, dan verstaan jy. My ander woorde, eh, gebruik die foute wat jou kinders maak as opleidingsmateriaal, om die woord in die levens toe te pas, en dit te laat snap. As jy hulle straf, is dit precies wat my in die school gebeur. Ek was die bel allemaal in die school. Wat het gebeur? Ek sê, ek kan my pak vat, my boude was gebruik. So ek het die grense uitgedaag, en ek het gaan sak vir die sêf en ek het uitgestap met so breed smaar, en sê, jylle kan my niks maak, en morgen doen ek het weer. Daar was geen berouw, daar was geen verandering in my leven, die straf het niks aan my gedoen, nie, gaan ga na die tronke toe, dan gaan kyk jy, die straf doet niks aan my mannen nie. Maar die onderrug, Godse woord, van staat om jy te verander. Ok, ek is nou, nou soek in die moeilikheid. Ek het nog paar goed om te sê, dat ek het vannacht sê. Mannen, volhoubaarheid, dit is eindelijk waar ek moest gepraat het vanmorgen, volhoubaarheid. Ek het vir jou vier punte, wat ek wil hier moet onthou. Die eerste is, O, ek moet net een ding klaarmak. Ek het gesê, as ons die skrif lees, lees dit aan die hand van Godse karakter, in context van die kruis, en dan moet jy dit ook lees in die context waarin dit staan. Wat probeer wie daar sê? Lees dit in die context waarin dit staan. Maar as jy die eerste twee onthou het jy al ver gekom. Nou ek wil vir julle vier punte los. Ons het nodig om volhoubaar te wees. Om hierdie pad te loop. Nou sê, waar André Tapoeg, dis sy preek, hy geef my vrijdag hierdie preek, hy sê, wat met hom gebeur het, onthou ons het hierdie beeld, wat ons gesê het, daar is ek, en toe het ek Godse geest genooi om in my te kom woon, en daar het Godse geest gekom en in my kom woon. Nou verduidelik André vir my dit so, hy sê, wat met my gebeur het, met hom gebeur het, hy sê, toe ek die besluit geneem het, het het so gelijk, ek was so opgewonde, oor Godse geest, dat die rol wat hy in my leven gespeel het, was so, soveel gees en soveel ek, dit klink vir my soos Johannes die doper wat gesê het, hy moet meer word en ek moet minder, daar was al meer van hom, hy was die, ek het omgevolg, ek het om nie my broekzak gehad nie, hy het my in sy broekzak gehad, jylle verstaan die beeld nee. nie, ek het om nie bijgetrek nie, ek het omgevolg, hy sê, maar toe gaan het nou goed met my, en toe raak ek gewoond aan die saak, en toe begin ek stelvelmatig terugvat, en toe lyk die prentjie so, toe begin ek terugvat, totdat dit gebeur. En wie wat sê vir my, hy sê, wie wat het met my gebeur? Hy sê, ek kon nie verstaan verlede jaar wat aangaat. Hy sê, maar wat ek besef het, wat gebeur het, is, toe daar soveel van my was, het die vijand soveel aanslag gehad, soveel vatplek gehad op my. En eh, jy weet, Paulus skryf vir die Ephesus, hy sê, gee aan die duivel geen plekkie. Soveel vatplek het die vijand op my gehad. Hy sê, maar toe ek in hierdie verhouding met God was, het die vijand bitter min vatplek gehad, want daar was te veel van Godse geest. En dan wil ek jou sê, as jy kan groei in Godse geest, manne, vijand nie vatplek op jou nie. So vier goed wat ek wil sê vir jou. Een, voed jou met woorde van die geloof. Voed jou met woorde van die geloof. Paulus sê, Vister Mootjes, voed jou met woorde van die geloof. Geloof, met ander woord, wat is woorde van die geloof? Woorde van die geloof sal goeie nies wees sal die openbaring van die positieve plan van God vir jou leven wees. As dit nie dit is nie, is dit nie aan nie. Voed jou met woorde van die geloof. Twee, omring jou met mense wat geloof spreek. Omring jou met mense wat positief praat. Slecht gesprekke, sê Paulus, bederf goeie seres. Omring jou met mense. Goed, derde een. Speel die liefdespel met Godse geest. Ondou, jy is die bruid hy is die breidegom. Hy het in jou kom woon, hy verlang na jou, hy wil gemeenskap met jou hee. Speel met om die liefdespel, laat om toe om die liefdespel met jou te speel, want in die speel van die liefdespel gaan hy die saad van Godse woord aan jou oordra, gaan hy jou denken bevrug met Godse droom vir jou leven. Gaan hy jou denken bevrug met die beloftes van God wat jou deel is, waar hy angstig is, wil hy sê, met ongeduld wacht die gees wat in ons woon, om dit waar te maak. Met jaloersheid begeer hy, om dit in ons levens te plaas. Die vierde ding is, neem die gedachte gevangen, gedagtes gevangen, wat in strijd is, met Godse woord. Ek moet dit net met julle doen. Ek weet, ek is nou jylemal in die moeilijkheid, maar dit is al. Kijk, in 2 Korinties 10, by vers 4, skryf Paulus, hy sê, die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vestings neer te werp. Terwyl ons plannen verbreek en elke skans wat opgewerp word tegen die kennis van God en elke gedachte gevangen neem tot die gehoorzaamheid van Christus. Nou ons sien, ons het hier een patroon. Daar is een patroon in jou leven, Boeta. En hierdie patroon is in alle mensese levens. Dit begin by een gedachte. Hierdie gedachte skans, een ander inzig of gedachte af. Dit gee aanleiding tot een plan, wat uiteindelijk een vesting wordt of vestig in mijn leven. Nou kom ik veel verduidelik. Hier is een positieve kant en hier is een negatieve kant. Godse droom, Godse liefdesdroom is die positieve. Als je jou voet met woorden van je geloof, als je jou omring met mensen wat positief praat, As jy die liefdespel met Godse geest speel, dan kom die positieve gedagtes, dan vul jy jouself met positieve gedagtes. Daar die positieve gedagtes, skans, daai gedagtes, skans die leen af. Daar teen die positief, is daar die leen, die negatief. Die negatief, as ek die negatieve gedagte vastvat, as ek om ontvang, skans hy, maak hy my toe vir die waarheid. Is dit nie wat in die godsdienst wereld gebeur nie. Hoeveel mense daar buiten in die godsdienst wereld sit, hulle die negatief, die negatief, die valse evangelie gehoor. En die aanvaring van die valse evangelie, skans die waarheid weg, dan wil hulle nie hoor nie. Hoor jy? Maar die oomlik as ek die waarheid ontvang het, skans dit die leen weg, so sien julle die beeld. So, die ontvangst van die gedachte, skans die ander een uit my leven uit. Nou, kom ons maak het die positieve kant. As ek dus die positieve gedachte ontvang, dan skans het die leen weg, en dan kom Godse plan in aksie in my leven, en Godse plan, Godse droom, Godse beloftes, vestig in my leven. Daarom sê hy, jylle sal my getuies wees. Jylle sal die kop en die stert wees nie, hoor jy? Godse droom van my leven, Godse plan, vestig in my leven. Waar kom het vandaan? Van een positieve gedachte af, manne daarteenoor kan ek met die negatieve gedachte sit, en as ek die negatieve gedachte vasthou en omhels, as ek een onvergevingsgesintheid vasthou en omhels, as ek een ongerechtigheid, onthou, God sê, ek dink nie meer daar nie, maar jy sê, nou kan ek die kat nie donker kruip, ek kan op my tv-skerm, of op my rekenaarskerm, of op my cellfoon, kan ek hierdie goeders, jylle weet, hierdie pornografie, en hierdie goeders waarmee die manne gebombardeer word, ek kan die goeders daar huis wees, niemand weet nie, God sê, ek weet ook nie, want ek dink hier daar nie, maar die duivel weet, en jy weet, jy sien, en nou sê Paulus, die wapens van ons strijd, die strijd, waar oor gaan die strijd, oor die gedachte, die vijand sê, my aanslag is hier, ek moet die gedachte plant, as ek die negatief kan plant in jou denken, het ek jou, hy sê die wapens van ons strijd, sê Paulus, is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God, om vestings neer te werk, hy sê terwijl ons elke gedachte, kom hier sy negatieve gedachte, ons neem om gevangen, ek sê, ek vat om, en ek buig om my gehoorzaamheid aan Christus, onthou nie, as ek dit nie doe nie, kyk wat gebeur, dan skans die negatieve gedagtes die positieve van God af, dan word die duivelse droom om te stil te slag en te verwoes, activeer ek in my leven, en uiteindelik vestig die negatieve, vestig die siekte, vestig die tekort, vestig die gebrek, vestig die negatieve in my leven, het word te vesting, hoe dit, waar begin het, neem die gedagte gevangen, Manne, dit beteken nie net om die delete knopje te druk nie. Beteken as ek na ek delete gedruk het om na die recycle bin toe te gaan en om op te empty. Te sê ek is klaar met jou. En ek en jy het nodig om op hierdie spoor te gaan en te sê ek is klaar met jou. Enige nie, ek moet nie gaan grawe nie manne, gaan nie in jou verlede nie, jou verlede is verwaai. Maar wie wat, as jy achterkom, hier is ding wat ek gehuis sê, sê daar is die ding wat ek meer flankeer in my leven, wat nie pas nie. Is dit die tyd om my gedachte gevangen te neem en te sê, jyre, ek kan die gedachte vervang, ek kan ombuig in gehoorzaamheid aan Christus, aan Godse droom van my leven, want dit is my leven. Dit is die vier punte, daar is nog twee. Die ander twee is, hy sê, hy geef ons twee gebruike, ons noem dit sakramente, ek weet nie waar, dit sal nie in die bybel nie, maar sakramente, maar die gebruike staan in die bybel, dit is die doop in die nachtmaal, hy sê, bekeer jy en laat jy gedoop word, wat doen ons in die doop? Ons sê, Heere, ons groei saam met jy en gelijkvormig het aan die dood. Heere, ek sterf, dit is iets wat geestelik klaar gebeur het, ek het my leven opgegeek, gaan onder die water in, Heere, ek leef nie meer nie. Iemand met my etal, die opstandingslewe, hoekom gee God vir ons die doop? Hy gee dit vir ons, hy sê, ek wil ee, jylle moet er berekening maak, Hy sê, soos wat jy onder die water gaan het en gesterf het vir sonde, hy sê so met julle reken, dat julle dood is vir alles wat nie Godse plan is, dood is vir sonde, dood is vir alles wat nie Godse plan is nie, maar levend vir Godse droom, in die opstanding. En daarom is het baie interessant, dat hoeveel keer sien ons by die doop, wanneer die doop kom, kom die uitstorting van Godse gees, hoekom? Godse gees in my word vastgehoud door my vleesdenke, en wanneer ek my laat doop, is dit een manier waarmee God my help, om van my vleesdenke ontslaat te raak, en Godse geest kans te gee, om deur te breek. En jy sien, dit wat ons gister geskryf het, die strome van levende water moet oorloop, die paarskijk moet vol word, so dat van mos en olie kan oorloop. Dit is die een, denk daar aan. Die tweede een is die nachtmaal, en dit wil ek hee, moet ons nou, in die volgende paar minuten met mekaar saam broodbreek. Die heren sê, so dikwils as jylle doen, dit wat Jesus gedoen het. Jesus verduidelik, hy sê, my offer het twee komponente. Hy sê, neem eet. Hy vat die broekie. Hy sê, neem eet. Dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word. So hy sê, die een komponent van my offer, is my lichaam, wat vir julle gebreek word. En dan vat hy die beker, en hy sê, hierdie is die nieuwe testament in my bloed. Hy sê, drink daaruit. uit drink allemaal daai, tot die volkome versoening vir julle sondes. Hy sê, want die bloedoffer het eens en vir altyd een versoening gebring tussen my en julle, het die skuld betaal. Dit het my bloed gedoen. So wat ons sien is, die bloed van Jezus het 2000 jaar gelede, het die bloed van Jezus, het hy die sonde weggedoen, het hy die oortredinge uitgewis, het hy vir my die gerechtigheid van God verdien. Hy het my gewas, het my geheilig, gereinig, gereinig, sonder vlek of rimpel voor God gestel. Dit wat die bloed gedoen het. Maar die lichaam, die lichaam het iets anders gedoen. Hy sê, want jylle moet op een waardige wijse eet en drink. Hy sê, want as jylle op een onwaardige wijse eet en drink, hy sê, dan sal jylle skuldig, maar nou moet ons skuldig verstaan, skuldig wees aan die lichaam en die bloed van, van Christus. Wat sê hy mee? Hy sê, wat is een waardige wijse en wat is een onwaardige wijse? Hy sê, as jylle op een onwaardige weise eet en drink, is jylle skuldig aan die lichaam en die bloed van Jezus. Hy sê, omdat jylle die lichaam nie onderskui nie. Jy sien, om die lichaam te onderskui, moet ons iets verstaan. Ons moet sien, as ons na hierdie stikkie brood kyk, dan sê hy, hierdie stikkie brood verteenwoordig my lichaam. Hy sê, in my lichaam, as jy dit wil onderskui, onderskui is om te weeg, om, om op te weeg wat dit beteken, wat is die inhoud hiervan. Nou sê hy, my lichaam is vir jou gebreek. So om die lichaam te onderskui, is om te verstaan dat sy lichaam gebreek is. Hoekom is sy lichaam gebreek? Hoekom het hy sonde geword, so ek heilig kan word? Hoekom is sy lichaam gebreek? So dat my nie nou heel kan wees. So jy sien, om die lichaam te onderskui is om te verstaan, dat sy lichaam stikkend gebrek is, dat hy my siektes, my gebrek, in sy lichaam gedraad, so ek het nie nodig om dit langer te draan. Hy sê, in die, as ek, met ander woord, onware gewijse, beteken nie, ek is nou kwaad vir my bierman, of ek het iets droog gemaakt, en ek moet dit gaan belei nie. Die heren sê, ek het die nagelklaag gevaar, vergeef ek, dink jy daar oor nie. Een onwaardige wijze zou so wees om niet te verstaan dat Jezus' lichaam gebreken is, zodat so mijn jou kan wees niet. Hij zegt, en als ik dit op een onwaardige wijze eet, dit is het resultaat. Hij zegt, als ik dit niet verstaan niet, hij zegt, daarom is daar onder jullie zwak is, ziekelijk is, tijd al ontslaat. Tijd te gauw gesterf. Hij zegt, hoe kom? Als jullie niet verstaan dat mijn lichaam gebreken is, zodat so je heel kan wees niet, dan ga jij in een gebrekte lichaam aangaan. Maar als je verstaan, mijn lichaam is voor jou gebrek, zodat so je heel kan wees, dan kan jy my geneesing, jy kan my lichaam, dit wat stikkend was, die doel daarvan is om jou nie heel te maak. Kan jy dit verstaan? Dan sal daar nie onder jylle swak is, syklik is wees, en partij van jylle sal nie al voor die tyd ontslaap het nie. Ons sal ons leven vol leef, soos wat God het bedoel het. Hoor jy, hier is geen oordeel hier nie, hier is geen vrees nie, oe, hier het ek nie nou iets verkeerd gedoen, nie gaan nie my nie straf nie, straf is gedra. Hoor jylle? God sê, ek wil net jy moet verstaan, die oordeel is die woord krino, of krima, die is die verbuiging daarvan, wat beteken die resultaat van, as jy nie verstaan, waar, dat my lichaam vir jou gebrek is, dat jy heel moet wees nie, dan gaan jy op die spoor, of op die stem van die godsdienst aangaan, en sê, maar hierdie siekte is maar van gods, maar godse manier om my te praat, nadat God op baie maniere, en dier die profete, het ons vader gesprek het, hoe praat hy met my vandag, dier siekte, <laughs> dier omstandighede, nee, dier sy woord, hoor jylle, so dis wat so wonderlik is, so nou beteken dit iets helemaal anders, kom ek nou, en nou sê hy, so dikwels as jylle dit doen, manne, nou sien ek, nou kom jury vanmorgen, en jury sê, nou kom hulle vanavond in luis by mekaar, en, en nou roep hy vir, vir Hans jury, Hans jury kom, ons wil, ons wil, ons wil bykie lees en bid, en oor die, met die, oor die heren praat, en Hans jury draai, en hy draai, en hy draai, hy sê nader nou, en ek wil omgaan aan sy oorhaal, hoekom hoor hy nie? Hier kom hy afgehaarklip in die gang, waarmee? Glas water en een broekie. Hoor jy? Die heren sê, so dikwils as jylle dit doen, onthou jylle, my lichaam gebrek is, die jyl kan wees. Sê, so dikwils as jylle dit doen. Toe die pas geangestel het, wat het gebeur, amal het geëet, van die klinkies tot die grootes, amal het deel gewek, hoekom, as amal is deel, amal is ingesluid, hoor jylle, hoor jylle die beeld hiervan, Uh, ek vertel die story van uh, Rian, sy, sy skoonsissie, sy het so opgeskoot een sienkie. En hulle verstaan hierdie ding. En hier is hierdie min woordkies en din lippies en, en jy weet kort sinniekies, hierdie stolstuipe tussen Henie en, en Reet, vir een paar dae al, hulle is nie lekker met mekaar nie. En hierdie klein Jan reis, vier, vijf jaar uit, hy roep hulle, hy sê, ek roep een huisvergadering, hy is vijf, ek roep een huisvergadering, hy hou aan, tot hulle sê, alright, hier dan een huisvergadering, nee, kom ons hou huisvergadering. Sit, doet hy klaar, die drijwensap en die brood gaan haal. En hy stap na sy paanma toe, vijf jaar oud, en hy breek die brood, en hy sê, dis Jesus' lichaam, geef een pa, geef een ma. Vaar die, vaar die glas drijwensap, sê, dis Jesus' bloed, laat hulle drink, draai om, gaan speel. Draai net wat gebeur met die stilstype. Mense, besef jylle waarmee ons bezig? Besef jylle die wonder, dat die Heere sê so dikwels, wie wat beteken dikwels? Gereeld. En nou Boeta, ek wil vir jou sê, dit gaan nou deurbraak in jou leven wees, as jy in jou huis begin, in jou huis, jou huismense, jou gesin, en die richter word in jou huis, om die tafel gaan sit, en begin broodbreed met jou gesin, dan gaan die deurbraak word vir jou. Ek nooi jylle gaan doen dit. En nou nooi ek jylle om deel te neem aan die tafel. Ek wil vir jylle ouds vraag, staan sommer op, haal vir jou broekie, breek jou broekie in twee, deel het met die boete, sê dis Jesus' lichaam wat om vir jou heel te maak. Kom ons geniet het saam, ons het een paar minuut tyd, dan kan ons, ek gaan, gaan ek ons afsluit, en dan kan, kan ons eet vir een piet vir ons gaan afsluit, vir jou nie sommer net eerst dat nie. Ons dankie vir die onuitspreeklike gave van die goedheid, dat jy kom en ons, ons hierdie tasbare dinge gee om ons te herinner, om vir ons te bevestig dat jy meen wat jy sê. Soos jy sê, jy is wakker oor die woord om dit te volbring, dat jy dit bedoel het, toe jy lichaam laat breek het, so ons heel kan wees. En dit ontvang ons. Heren, ons kom vanmorgen voor jy om te sê dankie vir jy geneesing. Dankie Heren vir die kracht van die geest, die opstandingskracht van Godse geest, wat in ons en dier ons vloei, om ons heel te maken hy sê, hy het al ons siektes genees, hy het al ons krankhede mee weggedoen, ons ontvang dit vanmorgen, uit die hand uit, vader, ons ontvang die woord, ons ontvang die tuchtiging, die onrichting, die woord in ons harte, wat vir ons richting aangee, Heere, ons eer hier daarvoor, in Jesus naam, dankie dat ons saam kan gaan eet verder, en dat ons geseend is, en dat ons geseend is op ons pad, omdat U met ons is, ons eer die Vader in Jezus naam. Amen.